ndabara mukijemwe bwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano ano makuru mu Kirundi ahagarariwe na Albert Duwayo mu buhinga bw'ivyuma akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibikorwa bizofasha ko amazi meza aboneka muri amwe mu makaritari mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura birabandanya gukogwa Ibrahim wizeye umushikiranganji hajeje iby'amazi akabasigura ko bigeze ku rugero rwa mirongo ibiri na gatanu ku abantu mirongo ibiri na batandatu bayoboka umwigemeze biya baraye mu gashoka parike yo mu kirundo bakaba bafatiwe mu muhana umwe uri mu gisagara cya kirundo bari basengerayo ibururi rihadabu riri hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo itanu nicyo gihano ibiro bya buramatari w'intara ya bururi biriko birahanisha bunguruza abantu n'ibintu bidugirije ibiciro uko babishatse guteza imbere iby'amagaze yo gutekesha amashyirahamwe navuga nka bujumbura gaze Company n'indi shyirahamwe twita Gaz gaze yaremerewe kurangura uwo murimo wo kurangura amagazi hanze mu gisata cy'amazi meza n'isuku ry'ibanze umugambi wo kugura amakonteri mu mahinguriro ikonteri ibihumbi mirongo itatu z'amazi zaraguzwe mu mahinguriro igiciro ni ibihumbi ijana ku ikonteri aho twahora tuzigurisha aho hambere ibihumbi amajana abiri na cumi na bitatu igiciro cyaragabanutse kuko twafashe intumbero y'uko twebwe tuzigurira hanze ku babikora ibikorwa byo kubaka umugende w'amazi muri rugazi mu ntara ya bubanza uha amazi uburaruko bw'igisagara cya bujumbura byarakozwe ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana by'ibikorwa byarakozwe kugira ngo bongereze amazi meza muri gasenyi gatunguru carama na gahahe mu kubaka umugende w'amazi meza ku birometero mirongo ibiri na kimwe muri komine mubimbi turindiriye amatiyoloji dezo iriko irakomanda ko ashika Uburundi bwarateye ku mukono ku mategeko mperekeza ajyanye n'amasezerano yabaye hagati y'Uburundi na Arabia Saudite ajyanye no guhanahana abakozi Colonel Masumbuko Epita Sarongo y'umugwi ujyanye no kugwanya mabi afatiye ku rudandazwa rw'abantu ashikiriza ko Uburundi bwiteguriye kugira amasezerano n'ibindi bihugu abarundi bakunze kujya gukoreramwo nko muri Qatar hari mu ruganda rwabaye mu mpera zino ndwi rujanye no guhimiriza nako no guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urwo rudandazwa usanzwe uhimbazwa buri genekerezo rya mirongo itatu ukwezi kw'indwi uno munsi twamenyesha ko eh, igihugu cy'u Burundi kimaze kugiranira gusa eh, amasezerano na Arabia Saudita ariko tukabamenyesha ko hariho n'izindi ntambuko eh, z'uko hoba n'amasezerano rero n'ibindi bihugu za Qatar n'ibindi muri ayo masezerano rero mwumvise aza yaraciye mu nama nshingamateka ndetse n'umukuru w'igihugu agatera ko umukono hariho n'amategeko yandi mperekeza amategeko aza gushira mu mu ngiro ayo masezerano hagati y'ibihugu e, n'iryo rero tegeko mperekeza riheruka gutegwa ko e, umukono n'abashikiranganji biraba babiri uraba iby'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe ni ubushikiranganji e, buraba iby'abakozi iryo tegeko rero mperekeza e, ryaratewe ku umukono n'abashikiranganji mu minsi tukibaza ko abarundi bakeneye akazi bazoshobora kugenda uno munsi rero biciye mu muco gusumba aho bahora bagenda baciye mu binywabi iryo tegeko rero mperekeza riza ritanga umuco rikaza gushira mu ngiro eh, ya masezerano tegeko niryo rero ryerekana mbega kugira umurundi eh, ashobore kugenda kuronswa ako kazi bica hehe mbega ayo masosiyete Eh, yigenga azokura umurundi mu gihugu cy'u Burundi akamutwara gushika haro nk'akazi bizogenda gute iryo shirahamwe riba ryujuje ibiki kugira ririnde rironka ubwo burenganzira bwo gushobora gufasha abarundi kugenda kuronka akazi cyangwa kuronswa akazi eh, muri ibyo bihugu bisanzwe bifitaniye amasezerano n'u Burundi Kolonere Masumbuko Epitasi kuri mikro ya Ornera Muco amakuru tuyabandanirize mu ntara ya Bubanza habarimye b'umuceri basanzwe bakorana nishira hamwe gishinze guteza imbere kiyaya cimbo SRD baridoga ko iryo shira hamwe ryabahaye imbuto mbi y'umuceri bita komboka basaba iryo shira hamwe kubashumbusha kuko ari ryo bashira kwa makosa ariko bo basigura ahubwo ko ari ukutamenya abo barimye ngo baronse ifumbire batevye bica bituma umuceri bafumbiye warenganye wononekara nkuko tubibwirwa na Space Caritas Kabanyana abo barimyi b'umuceri bakorana n'ishyirahamwe ryishinze guteza imbere ya cimbo SLDI bavuga ko badatahura ingene iryo shyirahamwe ryategerezwa gutanga imbuto nziza zirobanuye ryabahaye imbuto mbi z'umuceri bita komboka bica bituma ataco bimbura nk'uko uno murimyi abivuga dusanzwe tuyikura muri SLDI nyene hariho imbuto rero twaronse je nk'aho mperereye imbuto bita komboka hanyuma iyo mbuto rero twe twaragiye turayikengeza yonyene mu nta ntete zigera zijamwo biguma ari ibintu by'ibishakashaka dusaba ko nk'ubwa mbere jewe ku bwanjye numva umengo twasaba ko badushumbusha muri SRDI basigura ko batanga imbuto nziza zirobanuye ahubwo abo barimyi ngo baronse ifumbire batebye bica bituma uwo muceri wononekara Paul mugwango akurikiranira hafi igisata c'amakoperative muri SRDI akaba ari n'umuyobozi mfatakibanza ajejwe ivy'indimo sivyo namba iyo mbuto gomboka ni imbuto turimwe hafi amasuka ari akarengane kandi yitwara neza mu bayigwije nta mwidodombo warimwo kandi ahandi hose bayirimye nka kabamba ku muzinda rubira nyamabere bari bayirimye yitwaye neza aho tuzi bidoze ni aho byashikiye ni koperative ya murira village ya kabiri niho iyo mbuto yahuye yagize ibyago iragwara kugwara kwayo nako biterwa ahanini nuko baronse ifumbire batevye Orondi Mugwanko akanasaba abarimyi kwama bakurikiza impanuro n'inyigisho bahabwa n'abafundi b'indimo basanzwe bakurikirana igiterwa cy’umuceri Space Caritas Kabanyari Bubanza Radio Isanganiro Isanganiro inama isumba amakuru twabateguriye arabandanya abayoboke mirongo ibiri na batandatu bawamwigemeze biyabaraye mu gashoka parike ya kirundo bakaba bafatiwe mu muhana bariko barasengera muri mu gisagara ca kirundo musitanteri wa komine kirundo viatere habimana amenyesha ko abo bantu bagizwe hanini n'abakenyezi n'abana agasaba aba bose basenga bitemewe n'amategeko kubihagarika kuko ngo baba bariko baca kubiri n'amategeko y'igihugu n'inkuru tubaza Abraham Safari amakuru dukura mu mihana yegereye aho abo bayoboke b'umwigeme Zebiya bariko barasengera aho hari kuyo wa gatandatu muri quartier ya Nyange Bushaza iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ngo hari nk'igihe cy'isaha icyenda z'umuhingamo aho babona igipolisi kije gusohora abantu bariko barasengera mu nzu y'uwo batazira gatsembe ayo makuru nyene nk'uko yemezwa na Viateur Habimana mustanira wa commune ya Kirundo ngo abo bayoboke ba Zebiya bariko barasenga bashika mirongo ibiri na batandatu abenshi muri bo ni abakenyezi hamwe n'abana bakaba baciye burizwa imodokari bajanwa mu gasho ka parike ya kirundo aho barindiriye kugirwa ko amatohoza nk'uko musitantira abandanya abivuga asaba abo bose basenga batazwi n'amategeko ko bobihagarika kuko baca kubi n'amategeko ya leta bamwe mu bubakanye n'abo bakenyezi bamenyesha ko baruhijwe n'imyitwarire y'abo bakenyezi na cyane cyane ko usanga n'abana babo babibakwegeramwo bakiri abana bato bajejwe agateka kazina muntu nabo nyene barashigikira ko abantu bosenga hakurikijwe amategeko ngo narijya abana babo bariko babibakwegeramwo atavyo bazi ariko bagasaba ubutungane ko bwoca inkoni ngufi ngo kuko atamutekano baba bahungabanije mu kirundo Abraham Safari kubw'iradiyo isanganiro urakoze safari hadabu riri hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itanu n'icyo gihana ibiro bya buramatari w'intara ya bururi biri kubirahanisha bunguruza abantu n'ibintu barenze ibiciro byo kwiyunguruza bizwi batatu bakorera mu ibarabara rya bururi rumonge bahanywe ku mugoroba w'uyu wa gatandatu ngo bitwaza ko igitoro kibazimba ariko ngo si byo nk'uko bivugwa na juvandayikezi umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari atari w'intara ahanura abunguruza abantu kuvavanura n'iyo ngendo abunguruza abiyunguruza nabo akabasaba nyabona kudoma ko urutoke abaduza ibiciro ngo bahanwe n'inkuru tubaza Nzamba imana abaganije imodokari zibiri zo mu bwoko bwa Probox bahanishijwe ihadabu ry'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri kuri umwe umwe umwe nawe agendeje imodokari mu bwoko bwa Coaster ahanishwa ihadabu ry'amafaranga ibihumbi mirongo itanu by'amarundi aho hakaba hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu i Bururi bakaba bari abantu bavanye mu rumonge Jivanda Ikeza umuyobozi mwishikira mu biro vya Rumatari w'intara ya Bururi avuga yuko abagendeje imodokari bahanywe ariko barihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi icumi by'amarundi ku birometero bitarenga mirongo itatu ahahora harihwa amafaranga atari barenga ibihumbi bitanu vy'amarundi akavuga ko bongorewe n'abari muri izo modokari abo bagendesha izo modokari bakaba bahanishijwe iryo hadabu bongera basubiza abo bunguruje amafaranga bari ko uko kuduza ibiciro byo kwiyunguza rero bikaba bivugwa no mw'ibarabara rya bururi matana ahahora hariho amafaranga ibihumbi bitanu ubu ngo hasigaye hariho amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi ndwi by’amarundi abo bunguruza abantu bakavuga ko baduza itike ryo kwiyunguruza kubera ko iri timwe esansi canke y'amazutu bayigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi cumi na bitanu naho nyene isoko y'amagendo zeronzabimana radiyo isanganiro urakoze zeno nzambimana ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani ano makuru tuyasozere mu gisata cy'inkino imigwi ya peace and sports w'abagabo ukinira mu gisagara cya bujumbura na yange w'abakenyezi usanzwe ukinira imuyinga nihatahukanye kuri wa gatandatu higanwa ry'urukino rwa tekiboro ku rwego rw'igihugu ryitiriwe ukwikukira k'uburundi Bimwe mu byashimishije uburongozi bw'ishyirahamwe rya Tekball ngo nuko inyigisho batanga ku bakinyi zitaba imfagusa Vitali yamuremye umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe ati twashitse ku ntumbero intambwe twari twiteze gushika ko twashitse ko imigwi myinshi yo hagati mu gihugu cyane cyane makamba muyinga bari bamenyereye ibijyanye n'amahiganwa n'amategeko ntibari bayazi neza twabona ko bagiye bize harimo n’abakinnyi bari basanzwe bafise n'uburambe mu byo gukina ubona ko hari ibintu byinshi bagiye bigishije abandi bakiri bato batari bitari bwabimenye turizera yuko ejo canke igihe ejo bagiye kubishira mu ngiro kandi bizogenda neza mu gisata c'ubuhinga twabonye yuko abahagarikiza ibintu bagifise ubumenyi buke tugiye kuraba ingene twabafasha kugira ngo batere intambwe reka n'abakinnyi baremeza ko batahombye mu kwitabira iryo higanwa bati mu byo tuhigiye ahanini no kumenyera inkino twaragize imitego ihagije kugira ngo dushike ngaho camerambere nungutse n'abagenzi twayaze barambaza ati none mwebwe bimeze gute umwe kugira mushike ngaho hanye byagenze gute nawe ati urakora kandi ugakora ufise objectif ugiye uti ngomba gushika nungutse cyane namenyekanye bwabaye n'ubwa mbere nkina no kumenyana n'abandi bana nyene byantangaje kuntu bakina yari neza natoreye ikigwa hari ibyo ntarinzi nabonye nzoza ndakora nanjye imigwi yo mu gisagara cya Bujumbura hamwe niyo mu ntara ya Makamba ikaba ariyo yigenje neza mu ruhande rw'abagabo nayo intara ya Muyinga yerekana ubudasa mu ruhande rw'abakenyezi Omeyando wayo inkuru ijanye n'inkino hidushikanye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine ari na hano duciye dusozerera amakuru mu kirundi